بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأما المضارع فهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والياء والتاء Evet, bugün de İzzi kitabından 10. dersimizi biiznillahi teala okuyoruz. Madiyi okuduk. Madinin binay malumun nasıl, binay mechulun nasıl, alametleri nedir öğrendik. Şimdi de mudari'a geçtik. Mudari ve emmel mudari'u. Fiil-i mudari biliyorsunuz şimdiki zaman veya gelecek zamanı ifade ediyoruz. E, ediyordu. Fiil-i madi geçmiş zamanı gösteren fiildir. Fiil-i mudari ise şimdiki veya gelecek zamanı gösteren fiildir. Emsileden hatırlıyorsunuz. Ve emmel mudari'u mudari'a gelince fehuve o yani mudari'a ma öyle bir şeydir ki kâne fi evvelihi onun evvelinde var. Kâne fi evvelihi onun evvelinde var. İhda bir tanesi. İhda bir tanesi. Neyin bir tanesi? İhda zevaidi. Zaidlerin, fazlaların. Zevaidil erba'i. Dört fazlanın. Erba' yani dört dört fazla harf yani fiile madinin başına dört fazla harften birisi gelirse o fiil fiile mudara oluyor. Ehdez zevaidil erba'i dört buna zevaidi erba'a diyoruz veya mudaraat harfleri diyoruz. Mudaraat harfleri çünkü bu harflerle bir fiili mudara yapabiliyoruz. Bunlar nedir? Hemze, te, nun bir de ye veya ya harfi, te harfi, e, hemze bir de nun. İşte bu dört harf Bunlara mudaraat harfleri deniyor. Çünkü bunlarla fiil-i mudara illa bunlardan biriyle başlar. Fiil-i mudara illa bunlardan biriyle başlar. İşte diyor. فَهُوَ مَا كَانَ فِي اَوَّلِهِ Evvelinde var. İhda bir tanesi. Nelerden bir tanesi? Ez-zevaidil Dört zaid, Dört zaid, ziyade harften bir tanesi bulunur. Ve hiye o dört ziyade harf nedir? O mudare'lik harfleri nelerdir? El hemzetu hemze. Mesela en suru. Hani yansuru yansuran yansuruna çekiyoruz ya. En suru ben yardım ederim. Ve nunu mesela nensuru vel ya'u yansuru yansuran yansuruna ya ve ta'u tensuru tensurani mesela tensuruna. Demek ki fiil mudare ya hemze ile başlar. Mesela ensuru, estahricu, e, ukrimu, etekellemu, etekesseru. Yani ya hemze ile başlar, ya nunla başlar veya nensuru, nedribu, nahrucu, nezhebu veya ya ile başlar. Mesela yansuru, yestahricu, yestaf'ilu, mesela ya'şevşibu. Ya veya T ile başlar. Mesela tadribu, ta'lemu böyle. Tecme'u toplar ha o harfleri. Tecme'u ha. Bu harfleri topluyor eteyne kelimesi ev eneyte veya eneyte kelimesi veya ne'ti kelimesi. Yani bu dört harfi daha kolay aklınızda tutmak istiyorsanız eteyne kelimesini aklınızda tutun. Eteyne Arapça bir kelime fiil. Eteyne yani geldiler manasında. Eteyne. Veya eneyte kelimesi. Eneyte yani ağır davrandın. Sen ağır davrandın. Eneyte. Veya ne eti biz geliriz. Manalarına gelir. Bu üç kelime. Manaları şimdi pek önemli değil. Eteyne bakın hemze var. E. T var. Y var. Nun var. Yani mudaraat harflerinden oluşuyor. Eteyne kelimesi. Ev veya eneyte kelimesi. Eneyte. Hemze, nun, yete. Ev veya ne'ti. Ne'ti. Nun, hemze, te, ye. Yani bu üç kelime de bu dört harfi içerisinde barındırıyor. Yani bu dört harf kolay. Hemze, nun, ye, te. Evet. Hemze ne içindi hatırlarsanız fiili mudara'ata hemze geldi mi mütekellimi vahdehu. Sadece onun içindir. En soru ben yardım ederim. Ehrucu ben çıkarım veya çıkacağım etekellemu ben konuşuyorum ve ben konuşacağım manasına gelir. Yani hemze ile başlayan fiil mudara mütekellim içindir. Konuşan kişi yani ben kendisini ifade ediyor. Fel hemzetu lil mütekellimi. Hemze mütekellim içindir. Vahdehu. Tek başına olduğu zaman. Hatırlarsanız en suru neydi? Mütekellimi vahdehu. Nefsi mütekellimi vahdehu. Tek vahdehu yani tek olunca en suru ben yardım ederim. Ehrucu ben çıkarım. Edribu ben döverim. Ondan sonra Ukrimu ben ikram ederim. Estahricu ben çıkarırım. Velhasıl ister binay malum ister binay meçhul. Hemze ile başlayan fi'li mudare nefsi mütekellimi vahdehu. Ve nunu nun ise nensuru mesela. Nedribu, nehrucu, nestahricu. Nun ile başlayan ve nunu lehu. Nun da onun içindir. Mütekellim içindir. Ve nunu lehu. Nun da onun içindir. Yani mütekellim içindir. İza ne zaman İza ne zaman ki kane olursa mea birlikte hu onunla. Yani o mütekellimle birlikte ma'ahu o mütekellimle birlikte gayruhu onun gayrı da olursa. Ma'al gayr emsilede gördük ya nansuru nefsi mütekellimi ma'al gayr. Başkası da. Yani biz nansuru biz yardım ederiz. Nehrucu biz çıkarız. E, nukatilu biz savaşırız nestahricu biz çıkarırız. Nukrimu biz ikram ederiz. Velhasıl nunla başlayınca nefsi mütekellimi me'al gayr. Yani başkasıyla beraber. Mütekellim yani biz ama bizimle beraber başkası var. Ve ta'u. Ta'ya gelince lil muhatabi muhatap için. Tensuru mesela sen yardım edersin. Muhatap. Müfreden ister tek kişi olsun o muhatap. Tensuru sen yardım edersin. Ev müsennen ister iki kişi olsun. Tensurani yine T geliyor. Tensurani siz ikiniz yardım edersiniz. Ev mecmuan ister cem olsun. Tensurune sizler yardım edersiniz. Müzekkeren ister erkek için işte söyledik ya tensuru tensurani tensurune. Erkeğin tekili de ikili de çoğulu da T ile başlıyoruz. Muhatap olduğu zaman. Tensuru tensurani tensurune. Müzekkeren kane ister müzekker olsun. Ev müennesen. Bakın müzekkeren kane İster müzekker olsun, ev müennesen veya müennes olsun. Müennes bayan içinde tensuru, tensurani, tensurne. Dikkat te, şey, tensurine, tensurani, tensurne. Emsileyi açın bakın. Bayan muhatabımıza ne diyoruz? Tensurine, tensurani, tensurne. Bayan muhataplar da te ile baş. Yani fiile mudara'te te hem erkeklerin muhatabına tekil ikil çoğul hem bayanların muhatabına tekil ikil çoğul. Bu altısına da kullanılıyor. Bir de gaybeye müfrede hatırlayın. Gayb için erkeklere ne diyorduk? Yansuru, yansuran, yansuru ne? Bayan için ne diyorduk? Tensuru. O bayan yardım ediyor. Tensuru. Bakın emsileyi açın. Gayb için erkeğe yansuru, yansuran, yansuruna. O erkek yardım ediyor. O iki erkek yardım ediyor. O erkekler yardım ediyor. Bayan için tensuru. O bayan yardım ediyor. Gayb. Ha. İşte diyor velil gaibe. Bayan gaibe. Gaibetil müfrede. Tekse bayan tekse tensuru o bayan yardım ediyor. Vel ha velil gaibetil müfredeti vel musennati. İkil ikilisine de tensurani o iki bayan yardım ediyor. Ama çoğulunda ne geliyordu? Yansur ne geliyordu? Tensuru o bayan yardım ediyor. Tensurani o iki bayan yardım ediyor. yansuruna. Cem'inde artık T gelmiyor. Onun için burada söylemiyor. Bakın İzzi tam bir formül kitabıdır izzi sarfın formülleridir. Sarf ilmini izzi de güzelce öğrenebilirsiniz. Kısa kısa formüllerini veriyor. Hemen hemen temel gerekli bütün konuların formüllerini kısa kısa veriyor. Sarf ilminin formülüdür. Evet demek ki ta hem erkeğin muhataplarına tekil ikil çoğul olsun. Hem bayanların muhatabına tekil ikil çoğul. Hem de müfrede müennesi gaibe yani tek gaibe bayan ve ikil gaibe bayan. Tansuru o bayan yardım eder. Tansurani o iki bayan yardım eder. Ama çoğuluna gelmiyor. Çoğuluna yansuruna geliyor. Vel ya'u ya kim için geliyor? Ya lil gaibil müzekkeri. Erkek gaib yansuru. O erkek yardım eder. Bakın erkek gaib lil gaybil müzekkeri. Müfreden ister tek olsun yansuru o erkek yardım eder. Ev müsennen ister ikil olsun yansurani o iki erkek yardım eder. Ev mecmuan ister cem olsun yansuruna o erkekler yardım eder. Ve li cem'il müennesil gaybeti. Cem'i müennesi gaybe. Bayanların gaibinin çoğulu. Te tekil için, ikil için geliyordu ama çoğul için yine ya geliyor. Bakın Tensuru o bayan yardım eder. Tensurani o iki bayan yardım eder. Yensurne o bayanlar yardım eder. Bayanların gaib çoğulunda bayanların gaib için çoğulunda ya geliyor. Evet. İşte bu, bu şekil. Emsileyi açıp üzerinde iyice düşünürseniz bu dersi daha iyi anlarsınız. Yansuru, yansurani, yansurune. Tansuru, tansurani, yansuruna. Tansuru, tansurani, tansuruna. Tansurina, tansurani, tansuruna. Ensurun, ensur. Toplam e, 14 siga. Toplam 14 siga. Sayalım. Hemze bir siga için geliyor. Ensur. Nefsi mütekellimi vahdehu. Nun yine bir siga için geliyor. Nensuru. Etti 2. Etti 2. Nefsi mütekellimi meal gayr için geliyor. Nun etti 2. Ta kaç kişi için geliyor? Dikkat ediyoruz. Erkeklerin muhatapları için geliyor. Tekil, ikil, çoğul. Üç siga orada. Etti beş. Tekil, ikil, çoğul muhataplar erkekler için. Etti beş. Bayanlar için de tekil, ikil, çoğul. Üç tane de bayanlar için geliyor. Etti sekiz. Bir de gaibe-i müfrede. Yani bayanların müfred gaibesi için geliyor. Etti dokuz. Bir de ikilisi için geliyor. Etti on. Ya kim için geliyor? gaib müzekkerler için geliyor. İster tekil, ister ikil, ister çoğul etti 13. Bir de cem-i müennesi gaibe için geliyor etti 14. Evet. Toplam 14 siga var zaten. Ve haza bu fi'le mudare ve haza bu fi'le mudare yasluhu. Salahiyeti var. Yasluhu yani uygundur. Yasluhu salahiyeti var, uygundur yasluhu uygundur lil hali şimdiki zaman için vel istikbali gelecek zaman için. Yani emsileden de hatırlıyorsunuz. Emsilede dedik ya fiile mudara ya şimdiki zaman manasında kullanılır ya gelecek zaman manasında. İşte burada da aynı şeyi söylüyor. Ve haza bu yani bu fiile mudara yasluhu salahiyeti var, uygunluğu var, uygundur. Yasluhu uygundur lil hali şimdiki zaman vel istikbali gelecek zaman için. Ve mesela takulu dersin yef'alul an şu anda yapıyor. Yansurul yef'alu yani bir, herhangi bir fiil yapıyor mesela. Mesela kitap okuyor. Yansurul an Zeyd yansurul an Zeyd şu anda yardım ediyor. Veya e, Ahmet yakra'ul Kur'an mesela veya yakra'ul kitap el an mesela şu anda ve yusamma halen ve hadiren işte şimdiki zaman bildirene hal veya hadır da deniliyor. Hali hazır için olan. Ve yef'alu gaden. Bakın gelecek zaman içinde kullanıyor. Yansuru gaden. Gaden yani yarın. Zeyd yansuru gaden. Zeyd yarın yardım edecek. Ahmet yansuru gaden. Ahmet yarın yardım edecek. Veya Ahmet yahrucu gaden. Ahmet yarın çıkacak. Ve yusamma müstakbelen. Ona da fiili müstakbel deniliyor. İstikbal için feiza <clears throat> burada bir formül veriyor. Feiza ne zaman ki edhelte dahil edersen edhelte aleyhi onun üzerine yani fiil mudaranın üzerine dahil edersen es-sine ev sevfe ya sin ya sevfe mesela seyensuru veya sevfe yansuru fakulte mesela desen seyef'alu ev sevfe yef'alu dersen ihtesse has olur bi zamanil istikbali o zaman gelecek zamana has olur. Artık şimdiki zaman manasında değil kesinlikle gelecek manasında olur. Yani yansuru <clears throat> dediğin zaman <clears throat> yansuru yardım ediyor manasına da gelebilir. Yardım edecek manasına da gelebilir. Ama se yansuru desen kesinlikle gelecek manasındadır. Se yansuru yardım edecek. Veya sevfe yansuru desen yine kesinlikle gelecek manasındadır. Yani yardım edecek. Ha şu püf noktayı da öğrenin. Se yakın gelecek için kullanılır. Yani se yansuru yakında yardım edecek. Sofe uzak gelecek için kullanılır. Yani sonra, ileride yardım edecek. Ha. Nasıl yani? Mesela diyelim ki ben diyorum ki se yansuru zeydun ve sofe yansuru amrun. Bunun manası nedir? Yani ikisi de gelecekte yardım edecek ama Zeyd daha önce yardım edecek. Zeyd yakın gelecekte yardım edecek. Amr daha uzak bir gelecekte yardım edecek. Mesela e, seyezhebu seyezhebu zeydin. Zeyd gidecek. Artık burada şimdiki mana yok. Şimdiki zaman manası kesinlikle yok. Çünkü sin geldi mi kesinlikle gelecek zamana mahsus oluyor. Seyezhebu zeydin. Zeyd gidecek. Sevfe yezhebu amrun. Amr da gidecek ama amr daha geç gidecek. Sin ile sofe fiile mudare'e gelecek zamana has ediyorlar. Hani fiile mudare hem şimdiki hem gelecek zamana oluyordu. Ama sin ile sevfe gelse sade gelecek zaman manasına geliyor o zaman. Sin yakın gelecek, sevfe uzak gelecek için kullanılıyor. Se yansuru yardım edecek, sevfe yansuru daha sonra yardım edecek manalarına geliyor. İşte burada onu söylüyor. Diyor feiza ne zaman ki edhelte dahil edersen aleyhi onun üzerine yani fiile mudarın üzerine es sine ya sin ev sevfe veya sevfe dahil edersen fakulte dersen seyef'alu ya desen seyef'alu veya dersen ki ev veya sevfe yef'alu sevfe yef'alu dersen ihtassa has olur özel olur o zaman has olur bir zaman istikbali o zaman sadece gelecek zamana has olur sadece gelecek zaman manasını bildirir Evet bugünkü dersimizde yeter olsun. İbareyi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel mudari'u fe huve ma kana fi evvelihi ihdas zavaidil erba'i ve hiyel hamzatu vel nunu vel ya'u ve ta'u. Tecma'uha eteyne ev ev eneyte ne'ti. Fel hamzatu lil أو vahdehu. فالهمزة nunu lehu iza kana ma'ahu gayruhu. Ve ta'u lil mukhatabi müfreden ev musennen ev mecmu'an. مذكرا kana ev muennesen. وللغائبة المفردة والمسنات والياء للغائب المذكر مفردا أو مسنا أو مجموعا ولجمع المؤنث الغائبة وهذا يصلح للحال والاستقبال تقول يفعل الآن ويسمى حالا وحاضرا ويفعل غدا ويسمى مستقبلا فإذا أدخلت عليه السين أو سوف فقلت سيفعل أو سوف يفعل اختص بزمان الاستقبال